Գործարար կյանք։ Գործարար ջիղ։ Գործարար Արցախ։ Վարսիկ Հարությունյանն է խոսափողի մոտ։ Բարև բարեկամներ։ Գործար Արցախն այսօր պատմելու է երիտասարդ գործարար Լիլի Մաթևոսյանի մասին։ Լիլի Մաթեոսյանի ինքնատիպ ստեղծագործություններն արդեն սիրվել են երկրպագունների կողմից։ Լիլին ընդհանմենը 21 տարեկան է, սակայն արդեն ապացուցել է, որ ցանկության դեպքում ապրուստի գումար կարելի է վաստակել նույնիսկ այնտեղ, որտեղ կյանքը մեղմ ասած չի երում։ Լիլին ծննդով Ստեփանակերտից է սովորում է Արցախի պետական համալսարանում Պատմության եւ Իրավագիտության ֆակուլտետի Կերպարվեստի բաժնում։ Նկարչական հմտություններն օգտագործում է բիզնեսում արդեն 3 տարի։ Սկզբից նկարել է հագուստի վրա, այնուհետև բարձերի, պայուսակների, գոգնոցների։ Վերջերս սկսել է նկարել նաև բաժակների եւ փայտի վրա։ Լիլին իր ստեղծագործությունները հրապարակում է Facebook-ի եւ Instagram-ի իր էջերում եւ վաճառում դրանք։ Բարև ձեզ, այսօր դուք Արցախի հանրային ռադիոյի Գործար Արցախ հաղորդման հյուրն եք։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ես Դիդին եմ, սովորում եմ Պետական համալսարանի Կերպարվեստ բաժնում, աշխատում եմ եւ ստեղծագործում եմ բաժակների վրա, տարբեր իրերի վրա։ Լիլի ջան, բավականին երիտասարդ եւ շատ հետաքրքիր, շատ յուրօրինակ գործեր եք անում, անկեղծ ասած ձեր գործերին ես ծանոթացել եմ համացանցի միջոցով։ Հիմա նախ այն մասին, ինչպես ծնվեց սերը նման ստեղծագործությամբ, նման բիզնեսով զբաղվելու նախ հոբի էր, հետո վերածվեց բիզնեսի։ Ես փոքրուց սիրել եմ նկարել եւ հաճախել եմ նկարչության խմբակ։ Վերջերս պատերազմից հետո միտք առաջացավ իմ ունակությունները օգտագործել նաև բիզնեսի մեջ եւ սկզբից սկսեցի նկարել շապիկների վրա այնուհետեւ փորձեցի ավելի ընդլայն ընդլայնել եւ փորձեցի մտածել այնպիսի մտքեր, որոնք չկան Արցախում եւ սկսեցի նաև նկարել պայուսակների վրա, գոգնոցների, իսկ վերջերս սկսեցի նկարել նաև բաժակների վրա եւ արդեն 2 օր է նաև սկսել եմ ծաղկամանների տարբեր արդեն դերի վրա նկարել։ Դուք նշեցիք, որ ձգտում եք այնպիսի գործեր ստեղծել, այնպիսի նկարներ ունենալ, որ Արցախում չկա։ Այո, փորձեցի նաև այնպիսի նկարներ նկարել, որոնք տարբերվող են եւ բաժակները երբ սկսել եմ նկարել, արդեն տեսա, որ ելի են տարածվում, մեր մոտ ճիշտն ասած արդեն այդպես է եւ մեկը սկսում է մի աշխատանք, մյուսները շարունակում են եւ փորձեցի նորից ինչ-որ նորույթ մտցնել եւ ինչպես ասեցի, արդեն սկսեցի ապակի վրա նույնպես նկարել եւ փորձում եմ անդադ ուրիշ մտքեր մտածել եւ ընդլայնել բիզնեսը։ Ինչպես անվանել ձեր բիզնես գործունեությունը։ Փաստորեն իրերի վրա նկարում եք։ Այո, այո, իրերը որտեղից եք ձեր բերում։ Սկզբից ձեր կեբեմ Հայաստանից ներկերը հեն իրերը նույնպես, իսկ Հիմա երբ այս բլոկադային վիճակում ենք, փորձում եմ այստեղից տարբեր խանութներից ձեռք բերել, ճիշտ է դժվարությամբ եմ գտնում, բայց այնուամենայնիվ ինչ որ ձև գտնում են։ Դուք ինքներդ եք մտածում, այսինքն այսինչ բաժակի վրա նկարել, ծաղկամանի վրա նկարել այդ ձեր գործերում ես ցանոթացել եմ, թե սպասում եք, որպեսզի պատվիրատունները ձեզ պատվիրեն։ Չէ, ես եմ փորձում այնպիսի բաներ մտածել, որոնք այստեղ չկան, եւ պատվիրատունեն եթե ասում են, որ այսինչը պատրաստում եք, այդ ժամանակ միտքի առաջանում, որ կարող եմ դրանով նույնպես զբաղվել, բայց շատ ժամանակ ես ինքս եմ փորձում մտածել այնպիսի բաներ, որոնք այստեղ չկան։ Այո, տարբեր ու տարբերվող են ու ոչ ոչ ոք այդպես դրանով զբաղված չլինի։ Ես ունեք հատուկ անվանում, որով մտել եք շուկա։ Այո, Լիքի արտ ես քանի որ իմ անունը Լիլի է, բայց նշանածս ինձ Լիքի է անվանում եւ այդտեղից միտք առաջացավ, որ կարող եմ այդպես դնել եւ անունիս հետ համապատասխան լինի եւ ինչ որ խորհրդանշական լինի։ լիքի արտը փաստորեն մինչև պատերազմն էլ գործունեություն էլ ծավալվում, որքանով ես հասկացա, Լիլի պատերազմից հետո ավելի ակտիվացավ ձեր գործունեությունը։ Պատերազմից հենց հետո սկսեցի աշխատել։ Պատերազմից հետո ամռանը մի օր ինձ համար նստած որոշեցի ինչ որ բան զբաղվել։ Ժամանակս իզուր չծախսել, քանի որ դասի չէի գնում, ամառային արձակուրդներ էի փորձում էի ինչ որ հետաքրքիր բանով զբաղվել եւ ժամանակս իզուր չվատնել։ Ու սկսեցի նկարել սկզբից հենց շապիկների վրա է նկարում ու մեր կորցրած տարածքների հենց պատվերները այդպես է, օրինակ Բադրութի ինչ որ դիզափայտը նկարեի, Շուշիի եկեղեցին նկարեի եւ այդպես սկսվեց գործունեությունս։ Իսկ ինչպես սպառողները իմացան ձեր մասին, ինչպես նրանց տեղեկացրեցիք ձեր գործունեության մասին սոցկայքերում, Instagram-ի եւ Facebook-ի հարթակներում սկսեցի բացեցի էջ եւ սկսեցի իմ ձեզ տեղադրել եւ սկսվեց տարածվել ու պատվիրատունը սկսեցին շատանալ եւ դրանով ես ավելի ոգեշնչվեցի ու ցանկացա ավելի ընդլայնել փոքրիկ բիզնեսս։ Այսօր փաստորեն որքանով ես հասկացա, օր-օրի ընդլայնվում է ձեր գործունեությունը։ Այո, եւ հենց իմ այդ պատրաստածներից երբ տեղադրում եմ, սկսում են պատվիրատունեն երբ տեսնում են, հաճախորդն է սկսում են շատանալ եւ նրանց այդ այո մեկնաբանությունները ավելի են ինձ ոգեշնչում եւ սկսում եմ ավելի մտածել, որ կարող եմ ել ավելի զարգանալ ու զարգացնել իմ փոքրիկ բիզնեսը։ Լիլի, տեսեք, հետևելով ձեր էջին, գրեթե, եթե չասեմ ամեն օր, ապա գոնե շաբաթը 2-3 անգամ նորություններով եք հանդես գալիս, այո, ես ճիշտ եմ հասկացել, եւ շատ գունագեղ նորություններով, այսպես ասած, նորությունները դուք եք մտցնում, թե հաճախորդներն են ցանկանում։ Ոչ, ես քանի որ ես ընդհանրապես ասացի, որ սովորում եմ նկարչականում, իմ նկարների մեջ ես սիրում եմ գույներ օգտագործել, սիրում եմ վառ գույներ եւ տարբերվող խամրած գույներ ընդհանրապես չեմ օգտագործում եւ ցանկանում եմ իմ գործերի մեջ նույնպես այդպես լինի եւ այդ գույները ավելի են գեղեցկացնում։ Երբ նայում ես, ինչքան է տխուր լինես, տրամադրություն ինքնստիկյան բարձրանում է եւ ուզում եմ այդպես հաճախորդներին տրամադրություն հաղորդել իմ այդ գունագեղ գործերով։ Վերջերս էլ հատկապես ձեր գործերում ավելի շատ գարունն է։ Այո, քանի որ արդեն գարուն է եւ մարդիկ գրեթե այսպես ասած մոռացել են այս բլոկադայի պատճառով։ Ես փորձում եմ ինչ որ ձև հաղորդել այդ գույներով, գարուն, դրամատրություն, Լիլի, իսկ ասենք սպառողը միայն տեղական շուկայում է, թե ունեք արդեն պատվերներ արտասահմանի։ Պատվերներ ունեմ Ռուսաստանից, ունեն Հայաստանից, Հայաստանի շրջաններից, բայց քանի որ հիմա չեմ կարողանում ուղարկել բլոկադայի պատճառով, բայց այս վերջերս բացվել է ոստը կարող եմ ուղարկել եւ արդեն շտով հայտարարեմ նաեւ էջում, որ արդեն կկարողանամ նաեւ ուղարկել։ Ευχαριστώ։ Լիլի, եւ մի քիչ էլ խոսենք ձեր հետագա ծրագրերի մասին։ Արդեն 2-3-րդ տարին է, ինչ մտել եք բիզնեսի մեջ, բայց հաջողություններ եք գրանցում, դրական դինամիկա ունեք ձեր գործերում։ Հետագայում ինչ պլաններ ունեք։ Հետագայում ուզում եմ, երբ համասանս ավարտելուց հետո, ուզում եմ ունենալ իմ փոքրիկ խանութը, որտեղ կներկայացնեմ իմ աշխատանքները եւ արդեն կկարողանան մարդիկ տեսնել, հավանել ու իրենց ցանկացածը պատվիրել։ Հուսանք, ախաղություն կլինի եւ և Այն բոլոր ծրագրերը, որոնք դուք պատրաստվում եք իրագործել, անպայման մի օր ինչպես այս մեկը իրականություն կդառնա։ Այո, ես հավատում եմ ու ցանկանում եմ, որ իմ նպատակները ու բոլորը իրականանան հենց Արցախում ու ստեղծեմ, արարեմ հենց Արցախում։ Իսկ մենք շնորհակալություն ենք հայտնում հարցազրույցի մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ձեզ նույնպես շնորհակալ եմ։ Արցախի բնությունը շքեղ է եւ ոգեշնչում է ինձ։ Մեծ է զրույցում ասաց գործարար աղջիկը։ Ուսանելուն զուգահեռ Լիլին ստեղծագործելով է զբաղվում, իսկ նկարների վաճառքը արդեն լիովին ծածկում է իր ծախսերը։ Անկեղծ ասած, Չեմ կարող բացատրել, թե ինչ եմ նկարում եւ ինչու։ Ինձ թվում է, եթե սկսեմ բացատրել նկարներիս իմաստը, կդադարեմ ստեղծագործել։ Այլևս չեմ կարողանա նման կտավներ ստեղծել։ Պարզապես յուրաքանչյուրն իր զգացմունքներն արտահայտելու ձգտում ունի։ Ինչ որ մեկը դա բարերով է անում, մեկ ուրիշը երաժշտությամբ, ես էլ նկարում եմ, ժպտալով ասում է Լիլին։ ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված գործարարը չի կարողանում իր գործերի մեծ մասը հասցնել երկրպագուններին, սակայն նրա լավատեսությունը չի նվազել, նա շարունակում է նույն երանդով աշխատել։ Լիլիի հոգում եւ մտքում միայն գառնանային ու վառ գույներ են եւ գործարար աղջիկն այդ գույներն օգտագործում է իր գործերում որ เป զի մարդկանց կյանքը փոքր ինչ գունեղ դարձնի։ Այսքանն ենք նախատեսել այսօրվա համար։